Na ulipofika mtetemeko mkubwa alisema, Ewe Mola wangu mlezi, ungelitaka ungeliwahiliki wao na mimi zamani. Unatuhiliki kwa walioyafanya wajinga katika sisi? Haya si chochote ila ni mtihani wako. Umpoteze umtakaye na umhidi umtakaye. Wewe ndiye rafiki mlinzi wetu. Basi tughufirie na uturehemu.